Karibu katika sehemu ya sita ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyoandikwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana Joji Ayani Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii Ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo 0713338355. Sehemu ya tano iliishia ambapo tuliona askari polisi wakiwa wanabishana na wale majambazi waliokuwa wameshuhudiwa na kesi usiku uliopita wakifanya mauaji. Je, kipi kiliendelea? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya sita. Nilikuwa nasimuliwa tu hapo zamani kuwa risasi ikipigwa hewani ama hata kuelekea upande ambao haupo wewe mhusika wa kuusikia mlio ule, basi utausikia kana kwamba imepigwa katika sikio lako, na hiki ndicho kilichonitokea mimi. Ulisikika mlio mkali wa risasi, nikahisi ile risasi imepigwa kuja nilipokuwa nimeketi kwa kujificha nyuma ya lile gari. Hata sikumbuki ni wakati gani ambao nilivua lile koti la afande Simoni na kulitupa mbali, huku nikitokwa na mayowe ya hofu, nikajirusha hovyo katika lile gari na kujikuta nikijibamiza vibaya katika bomba ngumu za vyuma zilizokuwa zimelizunguka lile gari. Kilichonifanya nikose stamina zaidi na kuumia vibaya zilikuwa ni zile chuma za pingu katika mikono yangu. Hapo ndipo nikakiri kuwa hakuna kitu kizuri na cha bure kabisa duniani kama uhuru na amani. Laiti ningejua kuwa haya yote yatakuja kutokea, basi nisingekubali jua la utosi wake kabla sijafikisha taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa. Lakini nilikuwa nimechelewa tayari. Nilipasuka katika sehemu ya mbele ya kichwa changu, damu ikawa inanivuja, na hapo nikasikia onyo kutoka nje: mkileta jeuri tena tunafyatua hiyo miguu yenu, ilifoka sauti ya wale maadui. Sasa bila shaka wale maaskari walikuwa wamekubaliana na maneno yangu kuwa wale waliotusimamisha hawakuwa watu wema hata kidogo, bali wanyama kabisa. Acha nilisifie jeshi la polisi kwa hili. Simaanishi wamekamilika, la, wana mapungufu yao mengi tu, lakini nitaanzaje kuzungumzia mapungufu tu wakati nilipata kushuhudia na ukakamavu wao? Hawakuwa legelege. Nilimsikia afande Wanchera akinong'ona amri kadhaa hivi halafu kwa pamoja wakahesabu moja hadi kufikia tano, na hapo mapambano yakaanza ya kutupiana risasi. Zilisikika kelele za vilio na miguno ya maumivu, lakini milio ya risasi ikitawala zaidi. Na ghafla gari likaondolewa kwa kasi sana, nikiwa bado nimepigwa butua. Mara mlendani akajirusha na kuingia ndani ya fande wa Nchera, kisha Simoni akafuata, wote wakiwa makini kabisa na silaha zao. Milio iliendelea kusikika huku ikisindikizwa na matusi makali. Nilikuwa natetemeka sana kwa sababu mambo kama hayo nilizoea kuyaona kwenye filamu za mapigano tu. Gari lilienda kwa kasi sana huku likiruka huku na kule. Kwa sababu mimi nilikuwa ninazo pingu mkononi hata sikuweza kujishikiza vizuri. Nilibamizwa huku na kule huku nikishindwa kuidhibiti ile damu iliyokuwa inavuja. Wanaharamu wakubwa hawa wameua kijana wetu mmoja. Afande Wanchera alizungumza huku macho yake yakiwa makini sana kutazama kila kona. Wakati bado hali haijawa tulivu, mara ulisikika mlio mkali sana. Kilikuwa ni kishindo kikubwa kuja katika gari letu. Nikayumbishwa na kujibamiza katika kuta za lile gari ambazo zilikuwa vyuma tupu. Nikapatwa na kizunguzungu, halafu nikaona giza likijongea huku kizunguzungu kikiongezeka kwa kasi na kunifanya niione gari kama inazunguka na mara ukasikika mlio mwingine mkubwa tena, na hapo sikutambua ni kitu gani tena kilikuwa kinaendelea. Ilikuwa kama ndoto vile ambayo ingegeuka kuwa katika uhalisia. Nilihisi baridi kali katika mwili wangu. Nilijiona nipo katika kitanda, lakini sikuwa naliona shuka. Kwa sababu nilikuwa nimeyafumba macho na sikutaka kuyafumbua, nilijaribu kupapasa huku na kule ili niweze kulipata shuka na kujifunika. Nilipapasa, lakini kila nilipojaribu kuupeleka mkono mmoja nilishangaa na mkono wa pili ukilazimisha kwenda pamoja na mkono wa kwanza. Nikapapasa, lakini bado sikuweza kulipata shuka. Ule uzembe wa kugoma kufumbua macho kwa sababu ya usingizi ukakata. Niliupuza na kuamua kufumbua macho nikafumbua macho na kuangaza. La haula! Sikuwa kitandani, nilikuwa nipo katika majani tena machafu, na lilikuwa giza ambalo lilipunguzwa makali na mwezi uliokuwa umeng'ara vyema. Nilipojitazama mkononi, nilikuwa ninazo pingu. Nilikurupuka kutoka pale huku nikipiga makelele ya woga. Sikujua eneo ambalo nilikuwepo. Ile napiga kelele na kuanza kukimbia nikasikia nikipewa onyo kuwa nisijaribu kukimbia. Mungu wangu! Onyo lile lile kama nililopewa na wale watu wabaya kabisa ambao niliwashuhudia wakimuua Gadi na kwa mateso makali. Sikutaka kusimama na hilo likawa kosa langu. Ile naendelea kupiga hatua, mara nikahisi kitu kizito sana kikiupiga mguu wangu wa kulia, nikarushwa na kutua mbali kama mzigo. Nilijaribu kusimama tena, lakini sikuweza hata kuutikisa ule mguu wa kulia. Nikawa nalia kama mtoto mdogo. Wakati wanafika pale waliokuwa wamenipa onyo lile na kuanza kunimulika na tochi zao, nilikuwa sina la kusema zaidi ya kuhema juu, huku nikitokwa na kilio cha uchungu. Wewe ni nani? waliniuliza wawili kwa pamoja. Nisameheni jamani, mimi si mtu mbaya, nilijitetea hizo pingu kakuvisha nani? Nimevishwa na maskari, ila sina kosa jamani, wamekosea tu, nisameheni. Niliwasihi wakati huo tochi zao zikayamulika macho yangu na kunifanya nisione vyema mbele. Kimya kikatanda, wakanong'onezana kitu, na baadaye mmoja akanibeba begani kama mzigo, wakaondoka na mimi nisijue hata ni wapi walipokuwa wananipeleka. Nilitambua sasa kuwa sikuwa na namna nyingine tena ya kujiokoa, wala kuwashawishi lolote, na vile nilikuwa nayapitia maumivu makali haswa Nilitamani hata kufa dakika hizo hizo ili nisiendelee kuumia. Walinifikisha hadi katika gari dogo aina ya Nadia, wakaniingiza huko, na hapo nikakutana na mtu aliyekuwa na vifaa kadhaa kama daktari. Akaanza kutibu jeraha langu la mguuni. Hapo ndipo nilipotambua kuwa kumbe nilipigwa risasi wakati ule nilipokuwa najaribu kukimbia. Wakati naendelea kutibiwa, waliendelea kuniuliza maswali kadha wa kadha juu ya kisa cha kufika pale nilipokuwa, niliogopa sana kuwaeleza kuwa nilishuhudia kifo cha Gadi na wauaji kadhaa na watambua. Niliogopa sana kwa sababu tu sikuwa na imani na watu hawa pia. Chagua mmoja, bwana mdogo. Tukuache hapa na pingu zako, askari wafike na kukuchukua ukafie jela, ama tuondoke na wewe tukafanye kazi, maana bado una nguvu za kufanya kazi wewe aliniuliza bwana mmoja kwa utulivu, huku akipuliza hewani moshi wa sigara yake. Sikujifikiria sana katika kujibu, maana kiasi cha kuachwa pale katika giza lile nene ilimaanisha kuwa lolote laweza kutokea, aidha kushambuliwa na wanyama wakali ama hata kukutwa na watu wengine wabaya. Nikajikuta nakubali kuondoka nao, wakati huo hata sijui wanajihusisha na nini. Sikujua kuwa ninaondoka nao kwenda mbali kabisa, na hiyo kazi waliokuwa wameniahidi Ilikuwa kazi ambayo sikuwahi kutegemea kuifanya maishani mwangu, lakini tayari nilikuwa nimefanya makosa. Nililazimika kukubaliana na kila kitu. Baada ya kufungwa lile jeraha, wakanidunga sindano ambayo sikujua ni ya nini. Nikaanza kushambuliwa na jinamizi la usingizi hadi niliposinzia. Sijui yalipita masaa mangapi, lakini nilikuja kurejewa na fahamu nikiwa peke yangu katika nyumba kubwa nisiyoifahamu. Ilikuwa kimya sana nyumba ile, Nilitazama huku na kule na kujihakikishia kuwa nilikuwa peke yangu eneo lile. Hawa ni akina nani? Nilijiuliza, lakini wakunijibu hakuwepo. Nikayatazama maisha yangu ndani ya siku chache hizi yalivyoingia katika historia ya ajabu kiasi kile. Nilitikisa kichwa na kisha nikazungumza kwa sauti ya chini. Ama kwa hakika hakuna aijuaye kesho hata yule mtunzi wa kalenda. Hata mimi sikuwa nimefahamu kuwa kesho yangu itakuwa ya aina ile. Jifunze, tafsiri ya maisha ni pana sana. Hakuna aijuai kesho isipokuwa Muumba pekee. Dunia hii inaweza kubadili na kuyeyusha ndoto zako na kukufanya uangukie usipotarajia. Kosa moja tu linaweza kubadili mfumo wa maisha yako ni heri kufikiri kabla ya kutenda ili ufanye uamuzi sahihi. Naam, huu ndio mwisho wa sehemu hii ya sita ya riwaya hii ya kusisimua itwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Aya ni Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 Na msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 8355. Usikose kuendelea kufuatilia riwaya hii ili ujue hatima ya kesi. Ama kweli ninge kuja baadaye.